Auguristino Cio experto pre circunstansoi reconos, che ci historieto povis ocasi nec ce ni, nec en Francio, nec en Germanio. Char en tiu Iolandoi, kiel conate, iugistoi estas devigatai iugi cae puni peculoin lau malviva litero, cae ne lau sia prudenta ratio, cae conscienco. Ciar enci tiu historieto aperas iugisto ver dictanta sen atento al paragrafoi, set laula sana homo ratio, resultas el tio che la sequanta episodio puvas ocasi ne mie ali loce nur en Anglio. Cae nome ci ocasis en Londono, pli precise indicite en Kensingtono. Sed attendo, gi estis en Bromptono au Bayswater, ma longe ie tie. La iucisto estis master Justice Kelly, cae tiu verino nomigis tut simple Myers, Mrs. Editha Myers. Dos ciu, ca citiu tutte estiminda damo, vecis attenton de la polizia commissaro Mac Leary mia cara dire signori macleary io vespere a sia azino en mia menso daura restas tiu, mrs myers mi shatus ci el kio tiu ino veftenas sin consideru che nun en februaro si senda servestinon por asparago Pua mi constatis che si acceptas ciutage dec dugis dudec visitoin de specistino gis ducino. Messias, carolino, vi diros che versi simile si estas card divenistino. Bone, tio povas esti nur mantelo por io alia, ne diru, por prostituado au spionado. Rigardu, mi shatus vidi ention. Bone, bo, diris la eminenta signorino Meclivi. Lasu tion al mi. Tio do ocasis che uno tagon pli poste, signorino Macleary, compreneble sen fiancringo, set des pliu nece vestita, cae frezita ciel knabino, havanta iam tempon ce sigis tultajoin, continigita visageto sonorigis ce apordo de signorino Myers en Bayswater au Marylebon. Si devis iom attendi, antau ol sin signorino Majors acceptis. Sediĝu, cara infano, diris la maljuna damo, post kiam ŝi tre funde prerigardis la temidan vizitantinon. Kion vi volus de mi? Mi, balbutis signorino Mekliri, mi, mi ŝatus, mi havas morgaŭ la dudekan naskiĝtagon. Tre ege mi ŝatus scii mian estontecon. Sed, fraulino, mm, kiel mi petas? Diris signorino Myers, cae ecprenis amaseton da cartoi, kion si comencis energie mixi. Jones, aspiris signorino MacLeary. Cara fraulino Jones, daurigi signorino Myers. tio estas eraro, mi ne occupas min per la card divenado, sole mem comprene iam cae tiam pro amicetso, ciel ciu maliuna verino. Deprenu cartoin per la maldextra mano, cae faru quin amasetoin. Tiel. Iam por amusici mi card divenas, set alie... Ha! Si diris, turnante la unuan amaseton. Caro! Tio signifas monon! Cae cera fanto! Tio estas bela carto! Ah, <gasps> dire signorino Macleary, cae cio plue. Caro affanto, dire signorino Myers, mal covrante la duan amaseton. Verda deco, tio estas voyagioi. Set tien, si equocis, mi vidas trefoin. Trefoi ciam estas mal plesuro, set cera damo estas ie fino. Cion ci signifas? Demande signorino Meclire, oculegante ciel eble plei bone si capablis. De nove caroi, meditis signorino Myers, super la tria amaseto. Cara infano, vin attendas multe da mono. et ancora omines cias ciu faros pli longan voyagion vi au iu al vi proxima. Mi estas veturonta ala Southampton ala Onclino, diri signorino MacLeary. Tio estus pli granda voiaju, diri signorino Myers, turnantela quaran amaseton. Iju malhelpos vin, iju ne juna signoro. Mm, Versi mile la pacio, equocis signorino MacLeary. Ien doni havas, diere signorino maior solene super la quina amaseto. Cara fraulino Jones, ci tio estas la plei bela carto cion me vides iam. En uno iaro vi havos edic feston. Edicios al vi tre, tre ricia iuna viro, eble milionulo au comercisto, li multe voyagios sed antau olvige edzicios, vi devos venci grandain obstacloin. Iuna, iuna, signoro, contraustaros vin, sed vi devas persisti. Ciam vi edzinicios, vi translogicios mal proximen de citie, plei probable ec transmaren. Mi ricevos unu gineon por cristanae missioi inter povrai negroi mi estas al vi tiom dankema, diris signoro Mecliri, el prenante el man saceto gineon cae unu shillingon. Tiom ege dankema, mi petas vin, signorino Myers, kiam ci costus sen la malplezuroi? Mm. La cartoi ne estas corrupteblai, diris la maliuna damo digne. Cio estas via pacio? Mm, ce mensogis sen culpe mienanta la iuna signorino. Sio en secreta facu. Ha! diris la maliuna signorino, cae el tiris el la amaseto tri cartoin. Dio estas tre mal bela, tre mal bela. Diru al li, cara infano, che lin minacas granda dangero. Li devus veni al mi, por sciigi pli al mi venadas multae el Scotland Yard, porce mi auguru al ili el la cartoi. Cai ili diras al mi cion, cio chargas ilian coron. Venigu lindo al mi. Vi diras que li estas en politica faco? Mr. Jones? Comunicu ala li que mi attendos lin. Adiau, cara fraulino Jones. Plua.